Iskai kah capítulo. Apostol pagna Pablota COMANTA Chunka tawayo Huatamantañan Bernabeo ANCUSCA huktawan rerjane Jerusalén yachtaman. Pusarqanitaqmi titutapas. ni reini Allen reyniwaptinmi. rexes hakunayawan mi. Paikunaman manajudio kajkunamampas... judio noticia imaynam allin noticia kuna Chaytaqa nirjani, willakamusqay hakanampahmi. kananpaqmi. Chainapimaño ñuqawan riqti tutapas, mana judio mana judio hina señalachikunanpaq. wakin runakunam, Paikunam, Monarjaco. Tu munarqaku. Tukuy ima rurasqaykutam hawarjaco, inaspam Jesucristo librawasqanchikta, mana yumpa y sasa kamachikuykuna kasukunaykuta monarjaco. Chaywanpas ñuqaykuqa manama imaraykupas kasukurqanikuchu. Chaynataqa rurarqaniku chihab noticiaqa qamkunapaqpas mana Apóstol Wakin allin rejsisqa kamachikuqkunaqa manama ima musuq yachachikuytapas Liumpa erexis rejsisqa kupas, manam imananchu Dios ha manam hawallanta hawaspachu pitapas favorecen. Hawaskankuman hinam, Pedrota Dios akliarha judiokunaman willakunanpaq. Chainam ñuqatapas Dios aklawarqa, mana judio alien noticiata willakamunaypaq. Diospunim Pedrota kamacherga, apostolnin kaspa jodiokunaman willakunanpaq. Chaynam Nugatapas apóstol kamachiwarqa, Caspa kaspa mana kunaman kajkunaman kamunaipa. Iñiqkuna okupi allin o wawqikunam karja Jacobo, Pedro hinaspa Juan. Dios y Diospa echespanco, yachaspanku, Bernabeita Bernabeyta maquincuan hapi kuarjako. Chhaynataqa Arhako huk sunqulla kasqaykuraykum. Paykunam nirqaku, richikiyamana judío kaqkunaman. Ñuqaykuñataqmi judio Cunaman, nispa. Kuna warqakutaqmi wakchakunataqa mana junqa y Pedro Pedrota Pablo Manta Antioquía yachtaman Pedro chayamuptinmi, uyanpipuni haqcharqani, pantaypi jangraico... Paima puntata mikurja manajudio kaj e Asuanja Aswanja Jacobo partinomanta kajkuna chayramuptinmi, Pedro jamanaña Monarjachu Manajudio mikuita... Mikuita. mikuyta. orarja Judio leiningman leyninman kunataman manchakuspanmi. Chaynama wakin judio Iscay Uyacuycuspanco Pedro parorashanta Jaterjaco. Bernabe y Ponipas, Iscay Uyacuycorjam, Paikunawan chikuspan. Chegap alin noticiaman hina mana y hawaspaimi, llapay Pedro ñawpaqninpi Pedrota nirjani. judio judio kachkaspaykipas, hukla lauronakuna hina causarjanki, manaña en chikunaman hapipakuspa, hinaptinqa imanasqamá judio hina judiohina kawsananpaqqa obligachkanki nispa. Kristuman salva nasis Ñuqaykuqa nasisqaykumanta punim judio canico. Manam hukla kuna hina Dios palenin mana chikman Yachasqanchikman Dios Diosqa manam pitapas manchu mana uchayuqta hinaga Moiséspa kamachisqanta kasukuptillanja. Jesucristuman mi Dios japitapas chaskin, Jesucristo man man chik mana huchayuqta hina Dios chaskiwananchikpaq. ma, Dios hachaskiwanchik, manam kamachikuykunata kasukuptinchikchu. Kamachikuykunallata kasukuqkunaqa Liumi liumi kachkanko. Mana huchayuqpaqña Dios chaskiwanankupa Jesucristoman iñikuspaykuqa, huchasapa kasqaykutam riqsikuchkaniko. Imaninantaq kaiga, Kristuchu huchallerachiwanku, manapunim. Mawka wasita tuñurachispayqa, manam hatarirachimanchu. Ñawpaq kamachikuykunata saqiruchkaspa huktawanraq manam allintachu Nyuhaha wanyuska hinanyam kachkani, kachkani, kunapaha, chaynapi pa pa Jesucristupa nimpim wañusqa hinaña Kaspai, nyaupa vidaita sajeruni. Manam nyuhanyachu kausani asuanga Kristuñam nyuhapi kausachkan, kaipachapi pachapi dios pa churinman hapipakuspallam kausachkani. Paymi kuyawaspan ñuqapaq Dios Chaynaqa Diospa cantaja, manam qipanchakuymanchu. Sichum kamachikuykunallata kasukuspa mana uchayuqña y karqa. y yanqapaqña jesucristoja wañurqa.